Tu quieres mi curo, respétame. Yeah, yeah. Sholan! Ouais, ouais Big up, Lunia. <laughs> Big up, come back, pussy war. Hey, me come back pussy wall no this. Mi boss non, non, non, imposter. Couché quand la blood pani love, pani peace. Talas yon qui batman qui ici a sa piti biti Ma j'ai guidé m'tala sa piti biti Che yon badman kat travesti koy sa easy easy Fè la flex kon mwen, tout kote a la piti diti Champan nan sa taboy asid lo sa lonya Loka, loka, loka Loka, loka, loka Loka, loka, loka Champan nan sa taboy asid lo sa pousse. Este hombre me mueve loca, pero en su casa tiene la suya. Dime por qué tú me hablas, de tu huevo no me enamoras. Este hombre me mueve loca, en su casa tiene la suya. Pero dime por qué tú me hablas, de tu huevo no me enamoras. Loca, nan sot kaboy hace blusa al mesye Mi boss la vire con gros bal mesye Luna montre yo que j'en nou wof bale Red bal, mesye, tro bat bal, Mira chico, ahora yo no estoy en eso A mi hambre me de mucho, mucho dinero Ya buscaste otra pendeja, pa' que te mames ¿Qué? Este maldito huevo Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca y ahora diré que yo no estoy loca. <laughs> fin de transmisión.